би сакал да ве повикам да отвориме заедно малку поназад од денешната лекција, но не многу, само малку поназад. Значи, тоа ќе биде отсекот од петок, но не вчера, Значи не за оваа лекција, туку за предходната. Тој ќе биде, значи, петок 24. ноември. Или во библиските полуки, 62 страница, македонскиот превод. Обично петоците или не ни стигнуваме да ги обработиме, или некако се како додаток на проучувањето на секоја лекција. Тука има една интересна мисла, поточно прашање за разговор. Значи, со болдираните букви, веднаш после цитатот од Елена Вајт, во врска со последните стихови од Римјаните седмата глава. Јас ке почнам да го читам. Во 25-тиот стих на седмата глава апостолот пишува Ја самиот со умот му служам на Божиот закон, а со телото на законот на гревот. Така напишал апостол Павле, нели? И така прочувавме. Што значат овие зборови? Вие веќе кажавте уште минатата сабота, и сега слушнав дека повторивте. повторивте. Како тоа истовремено можеш да му служиш на Божиот закон со својот ум, а со телото на законот на греот? да, да продолжиме понатам, <laughs> да видиме што, што ни кажува <clears throat> понатамошниот дел од текстот. Бидејќи се во ова што го читам, ако забележите, представува цитат од Мартин Лутер, точно, неговиот коментар на посланието до римјаните, 114 и 115 страница од тој негов коментар. Значи, овие зборови што ги читаме, балдираните зборови, се текст од Мартин Лутер, од неговото перо. После цитатот на 25 стих, еве да, да прочитаме сега како Мартин Лутер ова го толкува. Вели тој, овој текст е најасен од сите, значи 25 стих, мисли, и од него дознаваме дека една иста, во заграда верна личност, една иста верна личност во исто време му служи и на Божиот закон, и на законот на гревот. Верникот едновремено Забележите го ова. Верникот едновремено е и оправдан, и грешен. Дори за да ја подвлече <laughs> оваа мисла, авторот на, на или уредникот, не знам кој, на полуката ги навел во оригинал латинските зборови на Мартин Лутер за Толку е битно ова за новата теологија, толку е битен овој Лутеров заклучок, дека верникот едновремено е и оправдан и грешен. Истовремено сте и оправдани и грешни. Учи протестантизмот, учи Мартин Лутер, учи новата теологија во адвентизмот денес. Да продолжиме со Лутеровите аргументи. Значи, после <laughs> латинските зборови, simul justus est et pecat. Истовремено си и оправдан и грешен. Бедеќи тој не вели мојот ум му служи на Божиот закон, ниту пак моето тело му служи на законот на гревот, туку вели јас самиот му служам, значи, со умот на едниот, со телото на другиот закон. Односно, целото битие вели Лутер, една иста личност служи на двоен начин. Од таа причина, тој му заблагодарува на Бога, што му служи на Божиот закон, и моли за милост за тоа што му служи на законот на гревот. Впрочем, апостолот сака да каже, видете, така како што реков и порано, Светите луѓе, верниците, во исто време се и грешници, и праведници. Еа повторно истата таа мисла што, што сака да ја нагласи. Светите луѓе се во исто време и грешници, и праведници. Значи, во исто време и светец, и грешник. Праведници се, вели Лутер, Затоа што веруваат во Христа. Затоа се правените, затоа што веруваат во Христа. Во ред. Чија правда ги покрива и чија правда им се припишува. Меѓутоа, е сега, забележете, што тука ни се сервира. Меѓутоа, тие се грешници, бидеќи не го исполнуваат законот и се уште негуваат грешни страсти, Вака ја проучувавте вие лекцијата? Вакви беа вашите заклучици? И забележувате новата теологија тук? Таа да, директно доаѓа од Лутер и од протестантизмот. Како можеш да, му, да, да ги негуваш се уште грешните страсти, а да бидеш правен. Значи, тука се вели да ги негуваш. Да ги негуваш. За да негувам грешни страсти, мојот ум, како што рече брат Зоран Преска, се, се прави екскурзии, односно, мојот ум се согласува на сето тоа. Значи, мојот ум го напушти размислувањето за духовното, размислувањето за Божиот закон, или со умот му служам на законот Божи, вели Павле, за да негувам грешни страсти, јас треба да го напуштам со мојот ум. Може да негуваш грешни страсти без твојот ум. Без твојот ум можеш да негуваш грешни страсти. <laughs> Не можеш, разбира. Треба со твојот ум да го напуштиш духовното, да го свртиш погледот на Христа, како Петар, со твојот ум да престанеш да му служиш на Божиот закон и да ги почнам тие екскурзии. Да мислам нешто друго. За некоја друга личност. Како поинако можеш да негуваш грешни страсти без твојот ум? Се извинувам да довршиме понатаму. Понатаму за светците, значи за верниците, оправданите со вера, праведниците, после грешните страсти, Лутер вели, тие се како болен човек. Замисляте, светецот е болен човек. Кого му треба помош од лекар, болни се, но се надеваа дека ќе закрепнат и ќе го вратат своето здравие. Кога? Че значи, оправданите со вера, исцелените, кога Христос исцелувал. Опростените, тие продолжувале да бидат болни понатаму. Христос те исцелил, Христос те воскреснал, Христос те оправдал, Христос те измил, и сега си болен, болна и понатаму. Фатениот, кога Христос го дигнал со вера, се разбира, со неговата вера, бил фатен и понатаму. Марија Магдалена, откако биле изгонети седум демони од незината душа, продолжила да биде проститутка и понатаму. Новата теологија сака да ни сервира и директно црпи од Лутера вакви мисли, бидеќи Лутер беше ученик на Августин и на Августиновата теологија, која што за многу работи беше погрешна. Сака да ни сервира дека ќе си бидете грешници, предадете се, како што, како што му беше советувано на Андреја за телефонот. Предадете се од борбата од духовната борба, од секојдневната борба со телото, со себе, со страстите, со проблемите, искушенијата. Предадете се. Ние ке си грешиме до крајот, додека го имаме ова тело, ке си грешиме. Ама доста е цело тоа време да, да веруваме во Христа, да го исповедаме Христа и со едно такво лицемерие. Значи, верувам во Христа, го исповедам Христа, јас сум христијанин и така натаму, ама со телото ќе си грешам. До Христовото второ доагање и така ќе бидам спасен, така сум истовремено и оправдан и грешен, истовремено и, и оздравен и болен, истовремено и жив и мртов, истовремено и чист и извалкан во калта. Тоа е новата теологија. Тоа е фаличното евангелие на протестантизмот, кое што а, денес, за жал, превладува и во адвентизмот, бидеќи живееме во времето на омега, ако разбирате што значи тоа, живееме на самиот крај од историјата на овој свет. Таквите пациенти, вели Лутер понатаму, би си наштетиле себе си кога горделиво би тврделе дека се добро, во ред, бидеќи болеста би можела да се врати и да им биде полошо од предходното. Ова е точна реченица. тоа. ако се тие и понатаму болни, како тоа болеста би можела да се врати. <laughs> Завивте ли како самиот си противречи со предходната негова реченица? Тој предходно ги прогласи за болни и понатаму болни, оправданите со вера, и понатаму грешни, луѓе кои што и понатаму негуваат грешни страсти. Ако се очистени, ако се оправдани, ако се ослободени, како што проучувавме денес, можеш ли да бидеш истовременно роб и слободен? е според денешта лекција. Пред да ги прочитаме уште еднаш тие зборови, има едни битни зборови, кои што апостол Павле во оваа глава од Римјаните, осмата, ги повторува од Галатјаните, што ги проучувавме. Тука завршил Лутеровиот цитат, но сега полуката поставува прашање, авторот ли уредникот повеќе ќе да биде, Клифорд Голдштейн, кој што пред 10 години ми призна, цела сабота се дружев со него и ми призна дека не прочитал ништо од Джон Си Вагнер. Страшно нешто. Се надам да во ова измината деценија да прочитал барем нешто. Тој поставува прашање, можеме ли да се сложиме со ова што го напишал Лутер? Образложете го својот одговор. Интересно прашање. Се согласуваш ли Јовица со ова, што го напишал Лутер? Па, по вера се спасуваме. А па нели, нели по вера се спасуваме? Како, како поинако? <laughs> Што е проблемот? <laughs> Благодарам. Благодарам, Јовица. Да отвориме во Римјаните осма глава уште еднаш. И би сакал да нагласам некои стихови кои што, како што се секевам, не беа многу нагласени. Како воопшто биле прочитани за време на на поуката, бидеќи за жал, како што рече и Любица, немаме време седа покриеме, нито, нито оваа полка може да ги покрие сите стихови што се прочуваат од ова послание. Во оваа глава апостол Павле не тврди дека во Христа сме само ослободени. Не само што сме ослободени, значи не си повеќе роб. Не си повеќе роб или робинка, туку слободен и слободна. Мегутоа слободен, да задека денес се докажа уште еднаш, по кој зна кој пат, дека денес постои исто така робство. Е, да го споменам и тоа, иеко не ми беше темата. Фашизмот на новиот светски поредок, на НАТО пактот, кој што наводно носеше Божем арапска пролет, во Либија, каде што секој граѓанин во времето на Гадафи, не дека имам симпатии кон неговиот режим. Но во негово време секој грегенин буквално уживаше. Фашизмот на, од Запад им донесе робство. Значи, се појавија слики на Фейсбук, каде што и ден денес во 21. век се продаваат луѓе оковани во Синджери како робови во денешна Либија. Тоа е тоа. Добро дојдовте во 21. век. Никаква разлика како во првиот. 21. век е паганштина, робство, идолопоклонство, неверство, се што имало во првиот, само во многу по, поразвиена форма. Но имало и тогаш, како и денес, разни слободњаци луѓе што не биле робови и робинки, дали тоа значи дека си принц или принцеза, дали тоа значи дека си од највисоката класа, дали тоа значи дека си од висока класа воопшто. Може да бидеш слободен и да бидеш просијек. Христос не само што не ослободил според осмата глава од робството на гревот, туку што вели понатаму истата глава. Значи, да ги, да ги повторам само оние стихови. Ги нагласивте тука од 9 до 11 стих за време на полуката. Еве 12 -тиот. И затоа, браќа, ние не сме му должни на телото за да живееме по телото. Значи да одиш по телото, да, да живееш по телото, да ги негуваш грешните страсти. Како можеш? Ако со умот му служиш на Божиот закон, како можеш да, му, да ги негуваш грешните страсти? Телото само по себе не може да греши. Без умот, без твојата согласност, не може, телото не може да греши. Може ли телото само по себе да греши? 13. Бидеќи ако живеете по телото, ќе умрете. Ништо ново, познато искуство од сите нас. Само да го дочитам стихот. Но ако преку духот ги умртвувате делата на телото, не со камшикување, не со албино монаштво или со како што и Лутер за жал бил роб и на, па, на тој легализам. Туку со Духот Божи ги умртвувам делата на телото. Ќе бидете живи. Сите оние што се управуваат по Духот Божи, се синови Божи. Зашто вие не примевте дух на робство за да биете во страв. А спротивно на Лутар би рекле, за да продолжите да негувате грешни страсти. Туку го примевте што? Духот на посинувањето. Еве таа повторно истата тема од Галатијаните духот на посинувањето, преку кого викаме Ава, што значи Оче. Че значи, Господ не само што ве ослободил, не сте обични слободњаци, туку ве направи принцеви и принцези, ве направи негови синови и керки. Не само што не си повеќе роб, туку си веднаш поставен како негово дете, како дел од неговото царско семејство. Има разни слободњаци. Меѓутоа, во обштеството, инако <laughs> духовно се мнозина робови на гревот. нет. Може само да греши. Без паметот мој. Благодарам. Непокорно на Светиот Дух. Но за да бидам непокорен на Светиот Дух, че значи со својот дух, со мојот ум, одлучувам да одам по телото. Ако пак одлучив да одам по духот, како беше нашата песна, се одлучив јас, по Исус одам. Која беше таа песна? се одлучив јас по Исусо. Ник Распиричал, да, тие се најубавите во англиската песнарка. I have decided to follow Jesus. Се одлучив да одам по Исус. Со својот ум, вели Павле, се одлучив, му служам на Божиот закон, но со телото на законот на гревот. Дали тоа значи дека продолжувам да негувам грешни страсти? Не, тоа само значи дека телото продолжува, како што рековте во лекцијата, да се бори. Телото продолжува да искушува со разни поводи од секојдневниот живот, се разбира. Дори да нема никакви поводи, телото тогаш, кога тогаш ќе ке се пројави, ќе предизвика ќе сугерира некоја мисла. Самиот Лутер рече, птиците може да летаат над мојата глава. Не можам да им забранам. Но што можам да им забранам? Да на мојата глава да свијат гнездо. На што одговара ситуацијата да продолжам да негувам грешни страсти, ако им дозволам да направат гнездо, <laughs> а не да летат мисли грешни, разни ситуации во секојдневниот живот, разни моменти, па и Давид како сгрешил, ете, искочил на балкон и видел гола жена. Тоа ќе се случи. Разни искушенија, поводи, моменти, и ништо да не, да не видиме, и ништо да не чуеме. И кога спијам во сонот, разни телесни пројави може да се случат, но дали ќе се согласам на тоа? Со својот ум? Дали со својата волја? Или ќе изберам да одам по духот? Борбата ќе постои. И затоа, например, во денешната лекција што проучувавме, јас денешната лекција ја фалам. Денешната лекција, како што ја прочитав, беше одлична. Може би, како што рече Борче, затоа што осмата глава е премногу јасна за да се сгреши, за да се сгреши баш во неа. Например, во 67, на 67 страница, оцекот од среда, Христос во вас, последниот пасус. Според тоа, дури и по обратувањето, вели лекцијата, и понатаму ќе се води борба против гревот. Ова е точно, да. И понатаму ќе се води борбата Разликата е во тоа што човекот во кој живее Светиот Дух сега има божествена сила да победи. Значи не е повеќе роб. Освен тоа, бидеќи човекот на толку чудесен начин е ослободен од рабувањето на гревот, тој веќе не е обврзан да му служи, како што према жената жена, <laughs> заради смртта на првиот маж, не е повеќе врзана за, за тој првиот со искушенијата. Како да, како да не си обратен точно. Барем за некои гревови, за некои типови на гревови. Жалам што и тука Голдштейн ли или авторот на пулката пропуштија да го цитираат Джонс, има една многу убава мисла, која што сега можам само да парафразирам во врска со овој пасус. Джонс имаше напишано дали прво поставуваше поставуваше прашање и тој дали после обратувањето, после новораѓањето, дали ќе престане борбата, дали ќе престане ќе престане потребата за молитва, за пост, за едноставно сето сета борба, сета духовна борба. Се разбира не, вели тој. Меѓутоа сега, значи кога верникот е наново роден, кога Духот Свети живее во него или Христовиот Дух, или духот на оној, вете во иста глава, во исти стихови апостол Павле кажува дека Светиот Дух е и татковиот и Христовиот Дух истовремено. Кога Христос е во вас, надешта на славата ќе рече подосно во 26 стих од истата глава. Разликата е огромна и Джонс вели само то и понатаму ќе постојат духовни битки да се водат, но тоа се веќе битки триумфални битки, тоа се битки на победа, Тоа е како, како да сте велемајстор и да играте со почетник или далек, со некој далеку под вашата сила. Тоа е затоа што Господ е живе во вас. Кога Господ е со нас, кој е против нас? Најубавите стихови според мене во оваа глава. Кога Господ е со вас, кој може да биде против вас? Никој не може, значи, сите држави на светот да се соединат, како што мнозина сакаат, а Господ уште им ги мати плановите, да не можат. Но еве и да се соединат сите под водство на Антихристот, со една светска влада. Кога Господ е со вас, можат ли и тие да бидат против вас? Не може. Тие ќе се стопат како сламка во оган. Додека вие ќе бидете челик, на кој што огнот на искушението само ќе му помогне уште повеќе да ојача, да се прекали. Додевме до 11 часот. Простам прашање. Дали сакате тука да прекинеме? Или сакате да ви прочитам еден текст од рани списи, како што планира. Знаете што сакам да ви прочитам? Еднаш го прочитав во друг контекст, сонот на Вилијам Милер. Би сакал уште еднаш да го прочитам со метлата. Со метларот. <laughs> Со чистачот, почнеш. Чистач. Во македонскиот превод од ранни списи на 66-та страница. Много лесно за памтање. 66. Мојот омилен двоцифрен број. Не троцифрен, двоцифрен. Сонот на Вилијам Милер. Сонував дека Бог на невидлив начин ми пратил едно ковчеже со необична изработка, долго околу 25, а широко и високо околу 15 см изработено од абоновина. Цврсто, но многу цврсто и тешко источно индиско и африканско дрво. И необично украсено со бисери. На ковчежето имаше закачено клуч, Веднаш го земав клучот и го отворив ковчежето. На своје големо изненадување забележав дека е полно со скапоценности, диаманти, скапоцени камења од сите видови и големини, златни и сребрени пари од сите можни димензии и вредности, прекрасно одбрани така што секој вид имаше свое посебно место во ковчежето. Така средени скапоцените камења сјае со светлина слична на сонцето. Замислите вакво нешто. Пред се, моето срце беше многу возбудено од сјајот, убавината и вредноста на оно што се наогеше во ковчежето и помислив дека не смејам сам да уживам во наблюдувањето на сето тоа. Заради тоа, го поставив на масата во својата соба и објавив дека сите кои сакаат може да дојдат и да видат нешто најубаво и најблескаво што човек некогаш можел да види во својот живот луѓето почнаа да доаѓаат, во почетокот во помал број, на подоцна се повеќе. Од почетокот кога ќе го погледнаа ковчежето се восхитува и воскликнуваа со радост. Меѓутоа кога бројот на гледачите се зголеми, секој започнуваше да претура по скапоцените камења, ги вадеа од ковчежето и ги расфрлуваа по масата. Почнав да размислам дека собственикот би можел повторно да го побара ковчежето и скапоцените камења од моите раце и бидеќи допуштив да бидат растурени, не би можел повеќе никогаш да ги распоредаме да ги ставам на нивото место во ковчежето онака како што беа порано и почувствував дека никогаш не би бил во состојба да се соочам со таа одговорност, бидејќи таа би била неизмерно голема. Тогаш почнав да се заземам со луѓето да не ги допираат скапоценостите, нито да ги вадат од ковчежето, но колку повеќе настојував, тие толку повеќе ги расфрлаа. Така што сега ги расфрлаа низ целата соба, по подот и по сиот мебел во собата. Значи, стока, не народ. Потоа видов дека помеѓу оние вистинските скапоценности и пари, тие расфрла и безброј лажни скапоценности и фалсификувани банкноти. Тука се мисли на лажните фанатични учења што го демнеа адвентизмот уште од почеток. Страшно разјарен од таквото лошо однесување и неблагодарност, почнав да ги карам и укорувам, но колку повеќе ги корев тие, толку повеќе ги расфрла лажните драгоценности, мешајќи ги со вистинските. Тоа ме потрасе до дното на душата и почнав со сила да ги исфрлам од собата. Но додека еден исфрлав, тројца ќе но носејќи со себе си нечистотија, отпад, песок и секакво гјубре, се додека со тоа не ги затрупаа сите скапоценности, диамантите и банкнотите, така што не можеа повеќе да се видат. Значи и вистинските, и лажните. Дека тука споменат банкноти, кои што ги немаше на почетокот во ковчежето. Значи лажните пари ги донесува луѓето од надвор. Исто така, го искрши на парчиња и моето ковчеже и го фрлија во гјубре и, и целото ковчеже, значи го искрши. Мислејќи дека никому не му е гајле за мојата болка и мојот очај, потполно се обесхрабрив, станав малодушен, седнав и заплакав. Ова е состојбата на човекот од Римјаните седма глава. Јас беден мизерен, несрекен човек. Роб на телесните страсти. Роб на гревот, како што и Христос рече. Вистина вистина е велам, кој греши, оној што греши, тој му робува на гревот. Колко се вестините овие негови зборови. Но исто така рекол, на вистина ви велам, тоа е во една друга осма глава, во Јован осма глава. Ако синот ве ослободи, на вистина ќе биете слободни. Само тогаш на вистина ќе бидете слободни. Додека така плачев и тажев заради својата страшна загуба и одговорностите кои што ме чекаа, се сетив на Бог и сесрпно се помолив да ми прати помош. Значи, еве, тука е моментот кога треба да научиме да бараме. Значи, нема Господ затоа што не гледа дека сме во тесно. Не мора веднаш, понекош и тоа се случува. И без да барам се наоѓа решение. Еве, пример да ви кажем едно мало искуство. На 22. ноември беше закажено да ја однесам мајка ми на конзилијарен преглед во државна болница во психијатри. И кога отидов еден ден порано за да се осигурам со сите детали што се како што треба да се направи, што треба да се има со себе, што треба да дали треба нешто да се плати, било што. И ми велат ништо откажани се сите прегледи. Нов закон и нема повеќе потреба од конзилиарно мислење. Јас тоа ниту го очекував, ниту го барав. Значи, за да не морам да ја вадам мајка ми и да ја носам значи да се малтратира до таму и назад. Господ направил, без тоа јас да бидам свесен и без да го барам, да да тоа помине без таа да излезе од дома. Но, често пати, особено кога е во прашање нашата духовна состојба, Господ чека да го побараме автоматски нема да се случуваат чуда. Господ сака да молиме, да бараме, да тропаме и да бидеме, велиме често, упорни, настојчиви, да го потребиме вистинскиот збор, да бидеме досадни во тоа. Дали знаеме да, на Господа да му досагеме? Има многу луѓе што сакаат да им досагаат на други луѓе. Пример, знам еден тип што многу му досеге на Борче. По телефон, па да се видиме, па да... Не сака да дојде на богослужение, ама ајде, после богослужение или пред богослужение, или во сабота, или во петок вечер. Зашто така не сакаме на Господа да му досагаме? Нему да му се молиме? Од Него да бараме? Тука во сонот Вилјам Милер се помолил. Нека ја гледа, јас не го споменав по име. <laughs> јас не го споменав по име, ако си ја имам мувата на капата. Ке си се препозна? Тоа е, тоа е лекција за сите нас. Не можам ни да се пофалам со некој. Од секојаш ми било слаба страна молитвениот живот. Се разбира, не треба да биде тоа некој посебен духовен дар. Има луѓе што имаат посебен дар за молитва. Особено молитва за исцеление. Мегуто молитвениот живот треба да биде многу по многу по по богат секојдневно. После молитвата, вратата одеднаш се отвори, вели Милер во сонот, и еден човек влезе во собота, додека сите овие луѓе излегува надвор, а тој, имајќи со себе метла, го отвори прозорецот и започна да го мете гибрето и нечистотијата надвор од собата. Е, ова е Христовото дело. Ова е делото на Светиот Дух. Како што самиот Исус рече во една парабола. Седумте лоши демони, полоши од првиот, изгонетиот, се населуваат во каков стан. Некој кој што, значи, од кај што првиот демон изгонет, кога се враќа го наоѓа изметен, уреден, чист, од кого? Изметен. Господ измете седум демони од Марија Магдалена. Од блудницата. Седум демони измете од неја. Но не измете ниту еден од Кајафа, архиереот, првосвещеникот, водачот на Божиот народ во тоа време. не измете нито еден од Јуда Искариот. Еден од 12. Зошто? Не сака. Прво треба да сакам, а ако сакам, треба да барам, да се молам, да тропам, Му довикав да престане, затоа што под гибрато имаше расфрлени скапоценности, да не ги измете и нив, и низ прозор. Тој ми одговори, не плаши се, јас водам грижа за нив. Додека тој го чистеше гибрато и нечистотијата, заедно со тоа ги подигне и лажните скапоценности и лажните банкноти, всушност сите банкноти се лажни, по вид на облак излегува низ прозорецот и ги однесе ветерот. Во таа збрка за момент ги затворив очите, И кога повторно погледнав на чистотијата, беше потполно исчезната. Но на секаде ни собата лежа разфрлани скапоцени камења, че значи вистинското благо, диаманти, драгоценности и парички од злато и сребро. И <laughs> не, не читаме ни тука за некакви вистински банкноти. Само диамантите, скапоцените камења и парички од злато и сребро тој тогаш стави на масата еден ковчег поголем и многу поубав од они првиот скршениот и со рака ги собра драгоценностите, диамантите и паричките и ги стави во ковчегот, така што не остане ниту еден, иако имаше ситни диаманти колку врв од игла. Тога што име повика, дојди и види. Погледна во ковчегот, но очите ми се замагли од гледката. скапоценостите блескаа десет пати посилно од предходниот сјај. Помислев дека тие беа изгребани од песокот под нозите на тие зли луѓе кои што ги расфрлија и ги изгазија по правта. Тие беа прекрасно распоредени и ставени секој на свое место во ковчежето и покрај тоа што тој човек при служувањето очигледно не се мачеше многу. Воскликнав многу радосен и тој восклик ме разбуди. Браке и сестри, ако нашиот духовен живот, колко и да бил некогаш чист и свет и праведен и силен, заради благодата на Светиот Дух, ако се расторил, ако подклекнал, ако паднал, ако се извалкал повторно, како во овој сон, може повторно да стане свет, да не губиме надеж, може да сјае дури 10 пати посилно од било кога порано, се разбира со силата на Христовиот Дух. Нему нека му е фала и слава вечно. Амин.